الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أمسينا وأنسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير Zahvaljujem se uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavat i salam donosimo Allahu, poslanika, milenika Muhammada, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, vrlo ashaira i sve njihove sljedenike do sudnjega dana. Allahu, uzvišenom, molimo da nam poveća korisno znanje i da nam pomere da s tim znanjem koristimo. Njemu se zahvaljujemo na uputi na pravi put. Koga on uputi, nikoga u zavrdu odesti. Ne može koga u zavrdu ostavi, nikoga ne može uputi na pravi put. Evo, omrli smo ovom zimskom, ali lijepom danom, jer je vlast uzvišenog Allaha. Nema drugog Boga osim njega, njemu ćemo se svi pratiti. Poštovajna cijena, e, braćo i sestru, islamu, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Zahvalio sam uzvišenom Allahu Đerushanu koji me počastio da sam večeras ponovo među vama i da imamo priliku ponovo da sjedimo i razgovaramo <clears throat> o temama o kojima smo dosta razgovarali da nastavimo tamo gdje smo stali. Da povećamo, inšala, naše korisno znanje, jer imali smo priliku, prilikom govora o zaštiti ljudskog razuma, da, da vidimo kako mjesto e, i položaj uživa znanje, e, traženje znanja i ulema u islamskom e, sistemu. E, ima i poslovica da treba znanje tražiti od, e, jel, od veške pa do pa lopate, jel, od, od rođenja pa do smrti. I nemojte se skirati, opet ćemo koliko god znanja tražili, opet ćemo umrijeti ili kao džahil ili polu džahil. Jer inače je čovjeku dato malo znanja, a je to malo što nam je dato, i u našem životu vrlo malo toga otkrijemo. Jel? Molim uzvišenog lađa Rošanu da ono što saznajemo da bude korisno i na ovom i na budućem, budućem svijetu. E, prije nešto nastavimo tamo gdje smo stali prošli puta, mi govorimo na temu, dakle ciklus naših predavanja na temu prevencija u islamskom pravu, gdje govorimo o zaštiti e, nužnije vrijednosti u životu ljudi, a te nužne vrijednosti su vjera, život, razum, potomstvo i metak, imovina. I rekli bez zaštiti i nužnih vrijednosti nema normalnog i dostojanstvenog života, ljudskog života na zmaljskoj kugli. Između ostalog smo umeđu otkrili i otkrivamo kako su, nažalost, ove vrijednosti u životu ljudi danas u podoblju u kome živimo, u uvjetima u kojima živimo, narušene i nisu, nisu adekvatno zaštićene. Jel? I svaki dan praktično možemo da čitamo novo ugrožavanje ili naše vjere, ili eventualno naših života, ili naših razuma, potomstva, imovine i tako dalje. Prije nešto vam nastavimo tamo gdje smo stali, želim da podijelim sa vama jedan hadis koji mi je stigao na moju e-mail adresu. Kao jedan, jedan praktičan početak za danas, E, istina, nema e, ocjene vjerodostojnosti ovoga hadisa, ali ja vam obećavam da ću, e, ako voda za sljedeći put se potruti, da ako budemo zdravi i živi, da dođem sa ocjenom njegove vjerodostojnosti, jer imam jedan program e, koji mi to omogućava. E, u svakom slučaju, e, ovom e, stoji, naslov stoji ovako, nemoj zaspati na dok ne uradiš pet stvari. Kale Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ja Ali, o Alija, to je njegov zet bio tako, muž Hazreti Fatime, la tenem illa ba'dan te'tija bi hamseti još ja, nemoj zaspati najveće prije nego što uradiš pet stvari. Prva stvar, kirajetu Kur'an Kur'ani kullihi, da proučiš cijeli Kur'an. A pa vi sad vidite koliko ćemo ostati za spavanje. Druga stvar, et tasadduku bi erbati alafi dirhem. Da sadak učiniš 4000 e, dirhema. Recimo, 1000 maraka. Treća stvar, zijaretu Ka'be, da posjetiš Ka'bu. Četvrta stvar, hifdu mekanika fil dženne, da sačuvaš svoje mjesto u džennetu. I peta stvar, irba'u l'husum, da zadovoljiš e, svoje protivnike. Nezadovoljnike. Fa kala lehu, kao što bismo i mi rekli, tako, tada je Zete Alija rekao Allahom poslaniku, kao što smo i mi rekli, kao što ste i vi rekli meni. Kejfe dalike ja Rasulullah. Kako je moguće da uradim sve to što tražiš od mene prije što zaspim? Pa mu je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Iza karate surat al-ihlas je talata marratin, fa kad karate al-Qur'ane kullahu. Kada proučiš tri puta kul huvallahu ahad, proučio si cijeli Kur'an. Jer poznato je, dakle, imate vi tu informaciju, da vrijednost sure Ihlas, Kulu Allahu, Ahad je trećina Kur'ana. Tri puta, kao da si proučio cijeli Kur'an, kada proučiš Kulu Allahu, Ahad tri puta. Druga stvar, ida karate al-Fatiha arba marratin, fa kad te saddakta bi arbati alafi dirham. Kada proučiš Fatihu četiri puta, kao da si sadaku učinio četiri hiljada dirhima. Može, to sada je prihvatilo tako. Treća stvar, idha kulte, kada kažeš la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir Ašara marratin faqad zurta al-Ka'be kada kažeš ovo to smo proučili sada ovo je poznato svim vama dakle la ilaha illa Allah nema drugog Boga osim Allaha jedinoga la sharika lah njemu nema druga lahul mulku njemu pripada vlast wa lahul hamdu i zahvala Juhi wa yumitu, oživljava i usmrćuje, wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on sve može, on je sve mogući. Kada to kažeš deset puta, izgovoriš deset puta, faqad zurta al-Ka'be, kao da si posjetio Ka'bu, kao da si otišao na Ka'bu. Četvrta stvar, i da kulte, kada kažeš la hawla wa la kuvvete illa billahi al-ali al-azim, ašara marratin, faqad hafilta mekanaka fil džanne, kada kažeš ovo, la hawla wa la kuvvete illa billahi al-ali al-azim, deset puta sačuvao si svoje mjesto u džennetu. I peta stvar, i da kulte, kada kažeš ili izgovoriš أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم أكاد إزغوريش أولو شو proučili أستغفر الله أبرس تراريم uzvišnog Allaha, velikog uzvišnog Allaha, al-azim, alladhi la ilaha illa huwa, pored koga nema drugog Boga, el hajjiru kajum, vječno živi opstajeći koji se održava, vo etubu ili i te mu činim, kada to izgovoriš deset puta, zadovoljit ćeš svojim protivnicima, ne prijatelji. Evo, kaže Allah poslanik, traži od Rezeti Alije da ne zaspi na dok ne učini ovih pet stvari. Je li moguće to učiniti? Mm, just. E, Ja sam probao, ne znam, ta, nisam mjerio tačno vremenski koliko je vremena. Manje, manje od 10 minuta, definitivno. Normalno, mi smo jedne prilike ovdje govorili o e, interesantnoj stvari, kako uzviši Allah Zršanu nekada za male poslove nudi veliku nagradu. I ima jedan ciklus hadisa, jedan e, serija hadisa Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam, u kojima se otkrivaju ta djela, u kojima e, uzviši Allah Zršanu za najizgled malo djelo nudi, daje veliku nagradu. Pa smo govorili tamo kada smo govorili, kada izgovoriš jedan harf od Kur'ana imaš e, jednu nagradu koja se des, u desetru stručuje, deset cevapa, za tri harfa 30 cevapa i tako dalje. Pa smo govorili. I sada ova velika nagrada koja se nudi ovdje za učenje svih ovih stvari, izgovaranje svih ovih stvari prije nešto zaspimo na večer, po meni je, po mom skromnom mišljenju, pojenta ovdje da definitivno da zaspimo na večer potpuno svjesni ko smo i šta smo, da smo mi robovi, da imamo našeg gospodara, da je naš gospodar svemoćan, da mi sada to nemo u san, a san je jedna vrsta smrti, neko će se tog sna probuditi, neko neće se probuditi, jer u jednom hadisu stoji da Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao se te na, se temu tune kema te namu pomrijećete isto kao što zaspite ve se tub'atune kema te stajkajun i bićete proživljeni isto kao što iza za sna i sna ustanete E, tako da je pomeni, dakle, nudi se, dakle, u istinu ovdje su velika nagrada, veliki se vapi, ali je činjenica u tome. Ukoliko se ovo iskreno izgovori, svjesni značenja ovih riječi koje izgovaramo, dakle, mi to tonijemo u san sa Allahom i Žešanom imenom e, u srcu, na, na usnama, svjesni, dakle, naših statusa i u tome je, dakle, ta najveća, najveća, e, najveća korist, umjesto da razmišljamo o našim naložnim problemima, o našim programima, jeli, planovima koje treba da ostvarimo i tako dalje. Evo, to sam htio da podijelim s vama, dakle, ovo, ovo, ovaj hadis Allahog poslanika, ovaj savjet Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam, hađati Ali, <clears throat> idući puta ću vam e, reći, ako Bog da i njegovu da e, ređu vjerodostojnosti, a sada ćemo, još ovo malo vremena što je ostalo, nećemo, dakle, definitivno Bog da duljiti, jer kaže, kratko, ali jasno, bolje nego dugačko, ali nejasno, ili, ne, ne, nemoguće je sve to zapamtiti, prihvatiti i tako dalje. Mi smo na temi prevencije u islamskom pravu zaštita e, prevencija ili zaštita u islamskom pravu govorili do sada e, temeljitije kao osnovu životu i zaštiti života ljudi e, jedan od esencijalnih osnovnih ciljeva islamskog prava ili božanskog sistema zaštita ljudskog života bez obzira o kom čovjeku se radilo a ne ugrožavanje ljudskog života kao kako bi htjeli neki da potomači danas, jeli, da isto tome, tome teži. Govorili smo isto tako o zaštiti e, e, ljudskog razuma i počeli smo da govorimo na temu e, zaštite potomstva. E, kada govorimo o zaštiti ovih nužnih vrijednosti u ljudskom životu, govorimo o dvije vrste zaštite, o pozitivnoj i negativnoj zaštiti. Pozitivna zaštita bi bila da se osigura ta vrijednost Ako nemamo potomstva, kako ćemo zaštiti potomstvo? Jel? Ako ti živiš sa, u svojom životu sam, samac u kući, žena, čovjek, nemaju potomstva, onda njima nije potrebna ova tema, jel? zašto potomstva? <clears throat> Moramo prvo osigurati to potomstvo, da, da ima, da dođe na ovaj svijet potomstva, da onda da ga štitimo od onih koji bi želi da, da naše potomstvo odvedu krivim, krivim putem. I Govorili smo o jednom uvodu u, u stavu naspram, jer smo govorili načinom da je pozitivna zaštita potomstva u islamskom pravu, u božanskom sistemu, se sprovodi kroz instituciju braka. Jedini put koji je validan i prihvatljiv u islamskom božanskom sistemu je do, za dolazak potomstva na ovaj svijet je e, zvanični, zvanični brak, bračna, bračna zajednica. E, mi smo govorili nešto o šrijaskom stavu naspram, naspram braka, stupanja u bračnu zajednicu, kako to islamsko lema gleda i vidi, pa smo onda poslije toga govorili jeli, kako između ostalog islam posjeći da se ženimo sa vjernicama koje vole i koje puno rađaju, pa smo onda poslije toga govorili o primarnim i sekundarnim ciljevima braka u islamskom pravu. Rekli smo da je primarni cilj braka u islamskom pravu potomstvo. E, kazali smo da u islamskom pravu musliman ili muslimanka, mladić musliman i djevojka muslimanka, kada žele da stupe u brašnu zajednicu, osnovni cilj i nije osnovni treba da bude potomstvo. Što ne negira ostale druge ciljeve iz e, stupanja u bračnu zajednicu, a to su sekundarni ili drugorazredni, drugorazredni ciljevi. Zamislite sada kada mladići djevojka počnu da razgovaraju, pregovaraju i počnu da razmišljaju o bračnoj zajednici, ali nije im potomstvo ni na umu. Ni na umu. Kaže, to je zadnje, o tom ćemo vidjeti. Da li ćemo mi htjeti da imamo djecu u našom životu ili da ne imamo, tako dalje, o tome ćemo vidjeti. Dakle, definitivno ne može se očekivati da taj brak bude harmoničan i da bude, da bude uredan, jer nije u njemu zastupljena osnovna, osnovni cilj jeli, koji je Islam propisao iz institucije stupanja u brak. Govorili smo isto tako o sekundarnim drugoraznim ciljima braka koji nisu zanemarivi, koji su isto tako vrlo bitni. Taj zajednički život podjela i dobrih i loših strana u životu između muža i žene tako dalje, međusobno potpomaganje, podjela obaveza i dužnosti, jer i čovjek i žena su ljudsko biće, međutim, Allah Đelešanu je kao stvorite i čovjeka i žene, namijenio ženi određenu ulogu u ovom životu, namijenio čovjeku određenu ulogu i te dvije uloge se međusobno nadopunjuju i onda dolazi do, do harmonije i savršenstva, jeli, do e, jednog e, lijepog i skladnog i zadovoljnog i sretnog života. Nakon e, govora o primarnom cilju braka i brašne zajednice, kao, a to je potomstvo. <clears throat> Zašto je to primarni cilj? Zato što kroz potomstvo mi uzimamo učešće u opstanku produžavanju ljudske roze na zemaljskoj kugli. Kada bismo dozvolili ono što danas e, promovira savremeni svijet, da <laughs> stupaju u brašnu zajednicu ljudi ili same žene, tako dalje, onda bi, onda bi čovečanstvo samo sebi uništilo, tako e, ovo su dakle sasvim logički razum, razumski, razum, razum prihvatljivi dokazi jeli, pravac koji zastupa islam islamsko, islamsko pravo. Nakon toga ovdje stoji jedan nastav značaj i norme bračnog ugovora. Jer smo rekli, samo kroz instituciju braka koji počinje sa bračnim ugovorom, islam dozvoljava da dođe, dođe zdravo, zdravo potomstvo na ovaj, na ovaj svijet. Stoga i taj bračni ugovor, Sklapanje bračnog ugovora u, islam, u islamskom pravu, u božanskom sistemu, ima značajno, vrlo značajno mjesto i ulogu. Jer šarijat pridaje veliku pažnju e, bračnom ugovoru i rezerviše mu visoku uzvješenu poziciju među ostalim ugovorima. Mi imamo različite kupoprodajne ugovore. Gdje nešto kupujemo, nešto prodajemo, nešto iznajmljujemo, nešto unajmljujemo i tako dalje podižemo, iznajmujemo i tako dalje, a imamo pored toga bračni ugovor. Bračni ugovor, e, bračan ugovor islamsko pravo daje posebno, posebno mjesto. Izdrže ga iznad ostalih ugovora. Zašto? U islamu se za sve postavlja zašto? Pitanje zašto? Mora biti odgovor. E, logičan odgovor. Zašto? Zašto islam pridaje posebna značaj i važnost bračnom ugovoru? U odnosu na druge ugovore. Kad nešto kupujemo, bilo, kuću, auto, luksuzno, bilo šta u našem životu, Ali bratni ugovor kao ugovor ima specijalno i posebno mjesto, jel? Neku vrstu kao svetost. Jel? Zašto? Zato što je pred, predmet bračnog ugovora, šta? O tom su. Predmet, predmet, kada se... Šta se... Između, čega je taj, taj ugovor? Predmet je ljudski, ljudsko biće. Ugovor između dva ljudska bića stupaju u bračnom zemlju. Svi drugi ugovor su između čovjeka i neke materijalne stvari. Kupujem neku materijalnu stvari. Ovdje dolazi do ugovora između dva ljudska bića. Stupaju u brašnu zajednicu. Stoga je da te brašni ugovor u islamskom pravu ima specijalno i posebno, posebno mjesto. Razlikom je što je predmet bračnog ugovora ljudsko biće koje je Allah učinio počašćenim i odlikovanim za razliku od svih ostale ugovora koji su uglavnom vezani za stvari ili njihove vrijednosti ili koristi poput trgovine, iznajmljivanja, poklona i sl. Kur'an je bračni ugovor karakterisao čvrstom obavezom mi sakun galijevu. Rekaš, Allah Đešanu kaže u suri en misa žene, kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas, žene dakle, od vas čvrstu obavezu uzele. Taj čvrsti ugovor potpisale, pristale, prisegu dale, rastupaju sa ovom bračnom zajednicu, uvijek se govori o a, kada ne daj Bože, dođe do raste i braka, pa želi muž da vrati vjenčani dar koji je dao, pa Allah Đešanu kaže kako bi se to mogli uzeti jeli, kada ste živjeli jedni s drugim e, i kada su one od vas čvrstu, čvrstu obavezu uzeli. Stvari Allah Đešanuhu je taj koji je uzeo obavezu, u smislu Allah je radi njih i zbog njih žena uzeo ahd ili obavezu od vas, od ljudi, jel, prilikom stupanja u brašnu zajednicu. Iz navedenog se vidi da je brašna veza veličanstvena, veza koju uzvišeni Allah na drugom mjestu opisuje riječima. U suri Al-Bakara, Dozvoljavamo se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama, one su odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova. Pogledajte do čega dovodi taj bračni ugovor, stupanje u bračnu zajednicu, da Allah Đešana opisuje, dakle, e, tu zajednicu između muža i žene, da oni jednostavno postaju odjeća, odjeća jedno, jedno drugome. Što daje posebno, posebno značaj mjesto u ovom, ovom ugovoru. Allah je u ciljeve i temelje ove veze u blagoslov u smiranja ljubav i samilost rekavši. I jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene, da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Zato gospodar upozorava muževe da se ne povode za razlozima mržnje i antipatije u saobraćanju sa ženom. Pa kaže u suri Anisa, s njima lijepo živite. To ne znači da treba kazati ženama, jer sa, sa mužajima lijepo živite. A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u tome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Treba se malo dakle e, strpiti, treba malo sačekati, ne treba donositi nikakve izvjesene e, odluke i tako dalje. Ovo je bilo dakle nešto na temu značaj bračnog ugovora u islamskom pravu, u islamskom sistemu, u božanskom zakonu. Sada bi bila sljedeća tema, norma bračnog ugovora, dakle, koji su to propisi vezani za bračni ugovor u islamskom pravu, da bi taj e, bračni ugovor bio validan, bio valjan, bio prihvatljiv, jeli, e, i u istinu se oni koji stupe u bračnom zajedcu smatrali e, mužem i ženom, ali eto, ja mislim da je dovoljno za večeras, ostavit ćemo to ako dovoljno da sljedeći puta, ako nam Allah podari života i meni, meni dana. Govorimo, dakle, za, na značajnu temu, e, temu braka i bračne zajednice, e, koja je poljubljena danas definitivno u čitavom svijetu, postoje čak tendencije na zapadu da se, da se više e, može, e, nema potrebe više za brakom i brašnom zajednicom, e, ko želi s kime da živi, može da živi bez stupanja u brašnom zajednicu i tako dalje, što definitivno narušava dakle, u jednu od nužnijih vrijednosti u ljudskom životu, a to je potomstvo, Potomstvo tu najviše strada i najviše e, štete će se odrasti na, na to samo potomstvo ukoliko dođe do jedne takve tendencije. Stoga Islam, dakle, zašto potomstva ubraja u pet nužnih vrijednosti u ljudskom životu, molim uzvišenog Allaha Đeršanom da poveća nam korisno znanje, da nam pomogne da s tim znanjem koristimo, e, da nas do kraja našeg života, života vodi pravim putem i da ako Bog da ovako budemo sjedili i razgovarali u džendetu sutra. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.